Apirilaren ogoita bosta gaurkoan peiotxe berri egunon. Egunon. Eta gaur aipatuko dugu. Elgeta errian iragan ziren gertakari batzu Espainiako gerla zibilaren denboran. Hala hori da, eh, pasatu dira gauza frango, eh, gerla zibila eh, horren denboran. Beraz, egan behar da, frankistek eh, gipuzkoa askifite hartu zutela, gerlaren astapinan, errepublikaren... Eh, alde agertu zirenak, eh, ez zuten uh, sobera demorarikukan antolatzeko eh, lehen etapa batean. Baina uh, emeki emeki, uh, frankistek hartzen dutelarik ipuzkoa, ba, hor um, gutxi gora bera, eh, elgeta herriaren inguruan, hor errepublika zaleek, eh, abertzaleek partikulazki uh, defentsa leho azkar bat antolatu dute. Hmm, elgeta izanen da, gerla zibilaren fase berezibaten simoloa. Bai, hala, eh, hori da, sartzen gira zinez nunbait gerlaren eh, etapa gogor batean, alde batetik, eta bestaldetik, beraz, uh, errepublikaren eh, aldekoak zirenen artean, atsemaiten dira ideologia esbernidetako jendiak, eh? beraz, abertzaleetan, ba, oso aipatzen da EAJaren papera, biztan dena, baina uh, ANB, ANV, beraz, ezker abertzale batzuk atsemaiten dira ere, eta bestaldetik, uh, eskual ahmadan, eh, gudarostean, atsemaiten atxemaiten dira ere sozialistak, komunistak, anarkistak, eta algetan aipatu behar da, adibidez, eh, Belgikatik etorri den brigada internazionalista bat atxemaiten ah, dela ere. Beraz hor, kokatzen gila mila behatzeun eta hori eta amazaz piko primaderan eta Frankoak erabakitzen du beraz Ipajaldeko frontean aritzea, eh, helburua zen Bilbo hartzea eta bukatzea eskuala autonomiarekin, beraz hasten dira bombardak eta masiboak eta eh, aleman daren eta italiaren markatu laguntza ere zuzena. Mm Artik, Frankistek ez dute astapen batean eh, beren helburua lortzen, Ez, hala, aipatzen nuen, beraz, defensa leho azkar bat antolatu duela eskual eh, autonomiak edo gobernuak partikulazki. Beraz, gudariak uh, mendietan gordetzen dira bombardaketak badirelarik eta frankistak haintzinatzen direlarik, hor, gudariek beraz atakatzen dituzte, beraz, borroka handi batzu gertatzen dira, eh, baina eh, bon, azken finan beste bide batetik pasatzen dira frankistak, eh, elogio hartzen dute, beraz hor, eh, elgeta eta bere ingurua utzi behar du eskualahmadak mhm. partikulazki. Eta hon, gero dute menturaz pairatzen elgetan hasteko frankisten mendekua? Oh, hala, eh, iduriz mando izendatzen den general frankistak uh, berrogoita sortzi urduko nunbait arte bat edo egiten alginuke kartasuria usten du bere soldaduek, nahi dutena egiteko helgetan, beraz, aipatzen da fusilatze batzu ba, izan direla, bortxaketa batzu ere, beraz, izugarri ikeri batzu, eta jan behar da ere geroztik edo ondotik ino ez dela hauen gatik eipaitua izan, baina gauza itxusiak egenen dugu, gertatu dira beraz helgetan, a, ah, Hala, biegunez. Hore zen mendeko gisa. Elgeta aktualitatean izan da duela amagurte berriz, ordan ez agas egun, eh? atzok eguna pilaren ogoita lauan. Bai, ogoita lauan, eh? Hala, eh? Ez, ez dute jana, ogoita lauan gertatu zela hori, eta duela, beraz, duela urte, susen, ez behar bat, kasualitate bat edo ez, baina Espainiako ahmadak egin zituen beraz maniobrak justu elgetan egun hartan. Beraz, uh, oi hartzunak ukan zituen horrek, eh, elgetako alkateak hauzapezak eh, uh, salatu zuen provokazio bat, gipuzkoako aldundiak ere salatu zuen betzirela olako gauzak egiten eta eh, izan ziren elgarretaratzeak erraiteko zinez provokazioa izan zela. Eta azken urteetan, gertakaria horien memoriarekin, eramanak diraik ikerketak. Bai hori da, eta interesgarria da ere, alde batetik eh, e, ikerketa batzuk eh, eginak izan dira, eta eginak dira beti partikulazki gorpuzkiak atsemaiteko, eh, bada zinezko lan eh, arkeologo batzuek eramaiten dutenak, eta memorio historikoaren aldetik ejan behar da ere, eta interesgarria da, eh, elgetatik el urbiltzen bazizte, bada ibilbide bat antolatua, kasko batzuekin ta dena, espia hori hori dena espikatzen duena, eta hori interesgarria da beti. Ara, Elgeta, izan zela beraz Espainiako gerla zibilean, be, leku importante bat, pehutxe berri esker mila. Mil Eta elduden asterte. Bai, noski.